Akirudi tu kutoka ziara ya mji mkuu wa Somalia wa Mogadishu, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anasema kuondoka kwa makundi ya wanamgambo kama vile Al-Shabab kutoka Mogadishu kunatoa nafasi kuweza kuleta uthabiti nchini humo. Bwana Ban pia aliliambia baraza la usalama jana kwamba vikosi ziada huenda vikahitajika ili kuweza kudhibiti mafanikio hayo ya kijeshi. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Hapo Ijumaa, Bwana Ban alifanya ziara ya haraka huko Mogadishu, hiyo ikiwa mara ya kwanza mkuu wa Umoja wa Mataifa kutembelea nchi hiyo iliyokumbwa na vita kwa zaidi ya miaka 18. That my visit was even possible is a sign of <clears throat> improved security and investment. Kwa vile hata ziara yangu imeweza kufanyika, ni ishara ya kuboreka kwa usalama na uwekezaji ambao Umoja wa Mataifa umeweza kufanya kusaidia shughuli za Umoja wa Afrika huko Somalia. Bwana Ban amesema wilaya zote za mji huo ziko chini ya udhibiti wa serikali ya mpito ikisaidiwa na wanajeshi takriban 9 kutoka Uganda na Burundi wanaounda kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM. Pia Bwana Ban alisisitiza juu ya kuondoka hapo mji mkuu kwa waasi wa Kiislamu hasa Al-Shabab ambao anasema wanaondoka kufuatia shinikizo linaongezeka kutoka vikosi vya serikali na jeshi la washirika wao ambao wanasaidiwa na vikosi kutoka Kenya na Ethiopia. Katibu mkuu Ban alisema mafanikio yaliyofanywa na vikosi hivyo yanabidi kuenea kuvuka mji mkuu. That requires AMISOM to deploy at its full strength of 12,000 troops hilo linahitaji AMISOM kupelekewa wanajeshi wote elfu kumi na mbili wanaohitajika. Pia inahitaji msaada muhimu wa vifaa kama vile helikopta na uwezo wa uhandisi wa kijeshi. Bwana Ban aliliambia baraza la usalama lenye wanachama 15 kwamba vikosi zaidi vinahitajika, hata zaidi ya vikosi elfu kumi na mbili ambao wamekubaliwa kupelekwa huko kwa sasa, ili mkakati wa kijeshi uweze kufanikiwa kote nchini Somalia. On the military front, we must not exclude the incorporation of new forces and the expansion of AMISOM. Kwa upande wa kijeshi, hatupaswi kutenga uwezekano wa kupeleka vikosi zaidi vya AMISOM. Tunafanya tathmini ya pamoja nchini humo na tutawasilisha pendekezo mbele ya baraza hili. Alipokuwa katika kanda hiyo wiki iliyopita, Bwana Ban pia alitembelea kambi ya wakimbizi ya daadab huko nchini Kenya, ambayo inahudumia takriban wakimbizi nusu milioni wa Kisomali. Takriban nusu wao wamepoteza makazi yao mwaka huu kufuatia mzozo wa njaa na ukosefu wa usalama. Bwana Ban alisema msaada kutoka jumuiya ya kimataifa umeokoa maisha ya maelfu ya watu na kwamba baadhi ya maeneo ya kusini mwa Somalia sasa hayakumbwi na njaa, lakini Bwana Ban alionya kuwa mamilioni ya watu bado wako hatarini ya kukumbwa na njaa.